Egan, The Skilled Helper, Model, Skills and Methods for Effective Helping. Работа содержит очень хороший материал о двух первых этапах валидации – наблюдении и описании, активное слушание, точная эмпатия, обсуждение уважения, искренности и социального влияния относятся к стратегиям реципрокной коммуникации. Хан, The Miracle of Mindfulness, A Manual on Mediation, Boston: Beck and Press. В книге дается теоретическое обоснование методы практики психической вовлеченности. Хотя это духовная практика, предлагаемый в книге подход не является религиозным. Психическая вовлеченность – искусство психологического бодрствования. Понимание этого существенно важно для обучения основным навыкам психической вовлеченности. Невозможно проводить ДПТ без понимания сути и принципов этой практики.